Yaqindir u yaqindir, Habib kunlar yaqindir. Biz shunga loyiq bo'lsak, ajib kunlar yaqindir, yaqindir. Keling aziz birodarlar, shahidlarimizdan Abdul Halim domla ma'ruzasini birgalikda tinglaylik. Yaqindir, yaqindir u yaqindir, Habib kunlar yaqindir. Biz shunga loyiq bo'lsak, ajib kunlar yaqindir. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته O'tgan suhbatlarimizda Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan bandalar haqida ularning sifatlari qanaqa bo'lishligi to'g'risida o'tgan edik va shu Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan bandalarning ichida taqvodorlarni o'tgan edik va bugun inshaalloh Alloh bandalarning ichida eng ko'p yaxshi ko'radigani muqsinlar yani, to'g'risida inshaalloh suhbatlashib o'tamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin yaxshilik qilingiz albatta Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi deb marhamat qildi. Oli Imron surasida esa Oli Imron surasini 2 oyatida vallohu yuhibbul muhsinin Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi deb marhamat qildi. Biz ihson deganda odamlarga faqatgina non va osh berishnigina tushunib qolmasligimiz kerak, balki ihsonni e, ma'nosi biz o'ylagandan ham ko'ra kengroq e, va uning ma'nosi kengroq va ko'proqdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga Jabroil alayhisalom kelib, ihson nima deb so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berib aytdilarki, أن تعبد الله كأنها تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك alloh taolang go'yoki ko'rib turganingdek ibodat qilishingdir agar uni ko'rib turmagan bo'lsang ham albatta u seni ko'rib turibdi deb ehsonni mana shunday deb tushuntirgan ekanlar endi har bir amalni qilayotganimizda go'yo allohni ko'rib turgandek tasavvurda bo'lishligimiz alloh meni ko'rib turibdi har bir holatimni kuzatib nazorat qilib turibdi deb amal qilishimiz albatta bu ehsonning bir ma'nosi va ehsonning eng asosiy ma'nosidir qaysi bir bandada mana shu ehson sifati kuchayadigan bo'lsa albatta o'sha bandani jang maydonlarida sobit qadam bilan turishlikda bu sifat juda yordam beradi alloh va taolo mana shunday sifatli bandalarni ya'ni ihson sifatiga ega bo'lib turib alloh taolo hozir nozi bila turib shu jang maydonidan qochsa Allohdan hayo qilib qochishga hayo qilib turib shu sheriklari qochib ketganda ham shu to'g'ri dushmanga yuzlanib turib ular bilan jang qilib o'ldiriladigan zotlarni yaxshi ko'rishligi haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida shunday deb aytadilarki salasatun yuhibbuhumullohu rajulun qoma minal yatlu kitaballoh Alloh taolo 3 bandani yaxshi ko'radi. Shulardan birinchisi bir kishiki kechqurun turib Allohning kitobini tilovat qiladigan. Va rajulun tasaddaqa bi sadaqatan bi yaminihi e, yukhfiha min shimalihi. Va yana bir kishiki o'ng qo'li bergan sadaqani chap qo'liga yashiradi. Ya'ni o'ng qo'li bergan sadaqani chap qo'li sezmaydi. Va rajulun kana fi sariyatin fanhazama ashabuhu fastaqbala al-adu. Va yana bir kishiki bir guruhni, bir sariyani ichida bo'ladigan bo'lsa, sheriklari chekinib ketgan paytda e, u dushmanga yuzlanib, dushmanga to'qnashib, shu jang qilgan kishini Alloh taolo yaxshi ko'radi ekan. Albatta, qaysi bandada ehson sifati kuchayadigan bo'lsa, Alloh meni ko'rib turibdi degan tasavvur unda kuchli bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shunday bandalargina jang maydonida sobit qadam bilan tura oladilar. Hatto Alloh taolo bunday bandalarni maloyikalarga maqtaydi ekan jang maydonlarida sheriklari qochib ketgan paytda ham yakka o'zi bo'lsa ham dushmanga yuzlanib ular bilan jang qilib shahid bo'lgan bandalarni alloh taolo o'zini maloyikalarga maqtab aytadi ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki ajiba rabbuna azza va jalla min rajulin g'aza fi sabilillah fanhazama ya'ni ashabuhu fa'alima ma alayhi faraja hatta uhriqa azza va jalla bir kishidan ajablandi Alloh yo'lda jihod g'azot qilayotgan bir kishidan ajablandi. U kishining sheriklari chekinib ketganda, orqaga qaytib ketganlarida u kishi o'sha banda o'ziga o'lim yetishini bilsa-da, o'ziga nima yetishini bilsa-da, aniq bilsa-da, u dushman tomonga qarab qaytdi, hatto qoni to'kib o'ldirildi. Fayakululloh taala li malaikatihi unzuru ila abdi. Shunda Alloh taala malaikalarga mana bu bandamga qaranglar meni huzurimdagi narsalarni istagan holatda, meni huzurimdagi azoblardan qo'rqgan holatda dushman tomonga qarab yuzlandi, hatto uhri qadamuhu, hatto qoni to'kildi deb, hatto malaikalarga maqtaydi ekan bunday bandalarni. <clears throat> Abdullah Azam o'zini Ibar va Basoir lil jihad degan kitobida aytadiki, Kunardagi Usama ibn Zayd muaskarning qo'mondoni Asadulloh va Moskvadagi Faruq ismli bir mujohidning aytishicha ustozimiz Muhammad Amin bilan Bashq qishlog'i yaqinidagi Kunar daryosi yonida o'tirgan edik. Nogahon shunda minomyotning snaryadlari kelib tusha boshladi. Xullas ustozi o'tirgan, Qur'ondan dars berib o'tirganmi, Qur'on o'qib o'tirgan bo'lganlar, yonida shogirdlari o'tirgan. Xullas ikki snaryad tushgandan keyin shu ustozimiz sabotini ko'rib turib qochishga uyaldik deydi ustoz o'tirgan shu qochib ketmadi deb uyalganlar ustozlardan ammo lekin ikki snaryad tushgandan keyin ikkita shogirdi majbur bo'lgan qochishga endi jon e, shirin keyin yana bir ikki ikkita tushgandan keyin yana bir ikkita shogird qochib yashiringan okopga borib xullas o'n bitta snaryad tushdi dedi ustozimizni yon atrofiga dedi oxirgisi o'n birinchisi shu yarim metr yoniga kelib tushdi dedi lekin bitta ham осколка tegmagan nimaga ustozga ustozimiz xotirjam Qur'on tilovat qilib o'tirar edi dedi. Bitta ham nimasini qimirlatmasin dedi. Bitta ham ozasini dedi. Xullas oxirgi sinar kelib yarim metr yoniga tushganda hamma joy chang to'zang bo'lib, ana ustozimiz shahid bo'ldi deb yig'lay boshladik dedi. Birozdan keyin chang to'zanlar tarqab ketganidan keyin qarasak, ustozimiz yana Qur'on tilovat qilib o'tirgan ekan dedi. Bizlar keyin borib turib ustozdan bu sabotining sababi haqida so'raganimizda bu qadar sabot bilan turishingizga nima sabab bo'ldi deb so'raganimizda aytgan ekanlarki alloh taolo o'zining farishtalariga ana bandang qur'on o'qib turib ham qochib ketdi deb aytishlaridan uyaldim deb turib javob bergan ekan bu ustozdagi ehson sifatini kuchli bo'lganligi uni o'sha maydonda sabot bilan turishiga shunaqa yordam bergan tasavvur juda kuchli bo'lganda buni Endi Alloh haqida yaxshi gumon qilish ham ehsonning turlaridan biri ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Yaqululloh azza va jalla ana inda zonni abdi bi. Alloh taolo aytadiki, ya'ni hadis qudsiyda kelgan, men bandamning meni haqidagi gumoni oldidaman degan. Ya'ni bandam meni haqida qanday gumon qiladigan bo'lsa, men o'sha bandamning shunaqa gumonidaman, shundayman deb aytgan ekan Alloh taolo. Agarda banda men odamlarga xor bo'lmasam dunyo topolmayman deb shunaqa gumon qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga xor qilib rizq beradi. Agarda u e, gumon qiladigan bo'lsaki, o'ylaydigan bo'lsaki, u Alloh meni yo'qdan bor qildi, onamning qornida ekanligimda menga rizq bergan edi. Allohning o'zi rizq berguvchi zot, Alloh menga aziz qilib rizq beradi desa, Alloh o'sha bandasini gumonini noto'g'ri qilmaydi. Albatta aziz qilib rizq beradi. Xuddi shuningdek, agar Alloh taoloni albatta bizlarga nusrat beradi. Albatta har bir narsaga qodir zot Alloh taolo bizlarni dushmanlarning ustidan g'olib qiladi, dushmanimizni yakson qiladi deb ana gumon qiladigan bo'lsak Alloh haqida, Alloh nusrat berishiga aniq e, ishonchimiz kuchli bo'lib gumon qiladigan bo'lsak, albatta Alloh bizlarga o'zini shu gumonni ro'yobga chiqaradi, gumonlarimizni haqiqatga chiqaradi. Agarda bu nusratning shartlari bizlar topiladigan bo'lsa, shundan keyin shunday deb aniq nima qiladigan bo'lsak. Bu ham ihsonning bir turlaridan biri. Ihsonning yana bir ma'nosi borki, bizlar o'zlarimizga topshirilgan ishni, mas'uliyatni, ana shu mas'uliyat, ana shu ish bizlarga yoqadimi yoki nafsimizga yoqmaydimi? O'sha ishni puxta qilib, chiroyli qilib, Alloh rozi bo'ladigan ravishda bajarishligimiz bu ham ihsonning turlaridan birisi ekan. Endi bu ish jihad maydonlaridagi masalan e'dod bo'ladimi payraha turish bo'ladimi yoki dushmanni razvedka qilib kelish bo'ladimi hokazo jihodiy topshiriqlar bo'ladimi yoki bo'lmasa shar'iy topshiriqlar bo'ladimi yoki bo'lmasa idoraviy topshiriqlar bo'ladimi har kim har bir kishi o'zini mas'uliyatini puxta qilib chiroyli qilib alloh rozi bo'ladigan ravishda bajarishi bu ham ehson turlaridan birisidir rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki innalloha katabal ihsana ala kulli shay fa iza qataltum fa ahsinul qitla فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته albatta alloh taolo har bir narsaga ihsonni yozib qo'ydi agarda sizlar o'ldiradigan bo'lsangizlar qatillaringizni chiroyli qilinglar agarda biror jonivorni so'yadigan bo'lsangizlar so'ymoqchi bo'lsangizlar shu qurbonliklaringizni shu so'yiladigan jonivorni chiroyli qilib so'yinglar har biringiz so'yishdan oldin pichog'ini o'tkirlab olsin shu so'ylayotgan jonivorni rohatlantirsin deb e, mana bu yerda ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto e, so'yilish kabi shunday bir e, ishlarda ham chiroyli qilib amalni bajarishlikni nima qilyaptilar albatta dushman tarafidan asir tushsa endi o'ldirish joiz joiz o'rinlari ko'p bo'ladi o'ldirish joiz lekin bu dushmanni o'ldirayotgan paytda uni ehson bilan o'ldirish degani qiynamay musla qilmay turib e, qatlu sabr qilmay turib o'ldirishlik bu ehson bo'ladi o'ldirish joiz o'zi lekin o'ldirganda uni xunuk o'ldirish bor va uni chiroyli qilib o'ldirish bor ana har bir amalni shunday uni chiroyli qilib bajarish bor uni yomon qilib bajarish bor ana o'sha har bir amalni joiz e, chiroyli qilib bajarishligimiz ham bu ehson turlaridan ekan alloh subhanaa taolo Muhammad surasi 4-oyatda aytadiki: "Valav lan lantasara minhum, valakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Agar Alloh xohlasa, albatta ularni ustidan, ya'ni kofirlarni ustidan so'zsiz g'olib bo'lar edi, ya'ni jangsiz ham g'olib bo'lar edi. Lekin sizlarni ba'zilaringizni ba'zilaringiz bilan imtihon qilishlik uchun, sinashlik uchun sizlarni jangga buyurdi, deb shu mazmunda oyatni aytgan, xabar bergan bizlarga. Alloh subhanahu taolo bizlarni nimamizga muhtoj emas. Alloh 1 sekundda ko'zni ochib yumguncha undan ham tez yer yuzida islomni g'olib qilib qo'yishga qodir. Lekin bizlarni shu e, insonlarni ba'zilan ba'zilari bilan to'qnashtirib, ba'zi bandalarni shunda imtihon qilib turadi. Kofirlarni qo'li bilan mu'minlarni imtihon qilib turadi asosan. Shuning uchun ham ikki toifa o'rtasida adovat bo'lishligini bitib qo'ydi. Nima uchun Alloh subhanahu taolo bandalarni imtihon qiladi? ayniqsa mu'min bandalarini. Buni sabab haqida bizlarga xabar berib aytadiki, va lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin va nabluwa akhbarakum. Biz sizlarni albatta imtihon qilamiz, to'yinki sizlarning ichlaringizdagi mujohidlarni bilgunimizgacha, sabr qilguvchi kishilarni bilgunimizgacha va sizlarni holi xabarlaringizni teshkirib yuzaga chiqargunimizgacha albatta sizlarni imtihon qilamiz deb marhamat qildi. Kofirlarning mu'minlarga qarshi adovat uslublari juda ko'p. Alloh subhanahu taolo adovatni bitib qo'ydi va mana shu kofirlarni ham mu'minlarga o'tkazadigan adovat turlari bor, uslublari bor. Bu uslublar insoniyat yaratilgandan beri to hozirgi kunimizgacha va qiyomat kunigacha kofirlarning mu'minlarga qarshi o'tkazadigan adovat uslublari bir xil. Zamon o'zgarishi bilan e, payg'ambarlar o'zgarishligi bilan, xalqlar o'zgarishligi bilan Bu adovat uslublari o'zgarmagan. Hamma payg'ambarlar kofirlardan bir xil uslubdagi adovat uslublarini ko'rganlar. Va hozir kunimizgacha mu'minlar ko'ryapti va to qiyomat kunigacha mu'minlar kofirlardan shunaqa adovat uslublariga duchor bo'ladi va bularga sabr qilish kerak. Masalan, e, shulardan birisi takzib. Eng birinchi duchor bo'ladigan e, haq haq yo'lga targ'ib qilib chiqadigan bo'lsa, eng birinchi duchor bo'ladigan narsasi mu'minni takzib kofirlar tomonidan, ya'ni yolg'onga chiqarishlik. Juda ko'p payg'ambarlar yolg'onga chiqarilgan. Xuddi shunaqa da'vat ahli ham da'vatni ko'tarib chiqqanda albatta e, yolg'onga uchraydi. Bu aniq, har bir da'vatchi yo'liqqan bu narsaga. Hech bo'lmasa borib kelgan bo'lsa, unaqa bunaqa deb qo'yadi. Juda yolg'onga nima qilmasa. Alloh subhanahu taolo aytganki, dar haqiqat sizdan oldingi payg'ambarlar ham yolg'onchi qilingan, lekin ular e, shu yolg'onchi qilganliklari sababli va azor va aziyatga duchor bo'lganliklari sababli ular sabr qildilar. To bizning nusratimiz yetib kelgungacha deb xabar berdi. Va yana bir adovat uslublaridan birisi e, mu'minlarning ustidan masxara qilib kulishlari va har bir kofirlarni qalbida bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu taolo bir oyatda biz har bir kofirning qalbiga mazmunni aytaman, chunki uni arabiy nimasi esimda yo'q. Har bir kofirning qalbiga mu'minlarning ustidan kulishlikni solib qo'yamiz degan. har bir kofirning qalbida bo'ladi. Va majnun deb nima qilishadi masalan? Hatto insoniyatning ichida eng aqli ulug' bo'lgan, eng aqli ustun bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham "Ey o'ziga eslatma nozil qilingan kishi, sen majnunsan" deb turib aytganlar. Endi oddiy da'vat ahli albatta bunaqangi nimalarga duchor bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Keyin ular Mo'minlarni ayniqsa hozirgi vaqtimizda konservatizmda ayblaydilar. Masalan, fikr qotib qolganlikda yoki reaksionlikda ayblaydilar. Jamiyatni e, orqaga tortishlik, ya'ni rivojlanishga to'sqinlik qilishlik yoki bo'lmasa fundamentalizm yoki ekstremizm yoki terrorizm yoki vahabiylik, vahabiylikda Firavun ham hatto xudolikni da'vo qilib turgan Firavun, insonlarni o'ziga sig'intirib turgan Firavun Musa alayhisalom, Harun alayhisalom payg'ambar bo'lib kelganida aytgan ekanki, meni qo'yinglar, men Musoni o'ldiray, chunki u sizlarning diningizni buzishligi uchun keldi deb aytgan. Xuddi shunaqa hozirgi vaqtda ham umuman dinga e'tiqod qilmaydigan kommunistlar ham e, shu avom xalqning o'rtasiga, avom xalqqa shu haqiqiy musulmonlar yomon ko'rsatishlik uchun aytadiki, bu vahobiy bular, bular sizlarning dinlaringizni buzishlik uchun keldi bular deb turib gijgijlaydilar. Bu ham hamma zamonda bo'lgan bu narsa, bu yangilik emas. Keyin musulmonlarga yana bir e, ularni makr hiylalari musulmonlarni shu mol dunyo hokazo narsalar bilan aldab turib yo'ldan qaytarishlikka urinadilar. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga agar podshoh xohlagan xohlaydigan bo'lsak podshoh qilamiz, chiroyli bir ayolni xohlayotgan bo'lsang uylantiramiz, yo hokazo deb turib nimani taklif qilishadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'limga quyoshni yoki o'ng yelkamga quyosh va chap yelkamga oyni qo'ysangizlar ham bu yo'limdan qaytmayman deb turib nima qilganlar? Albatta, anisi islom peshvolari bunaqangi nimalarga ko'p duchor bo'ladilar. Bunga ham sabr qilish kerak. Chunki Said Qutb rahimahulloh albatta biz sizlarni yaxshilik bilan va yomonlik bilan imtihon qilamiz degan oyatni tafsirda aytadiki, Anbiya surasi 21 oyat tafsirida juda ko'pchilik insonlar mashaqqatlarga sabr qiladi-yu, lekin juda kamdan kam insonlargina yaxshilik bilan imtihon qilinadigan sinovlarga kamdan kam insonlargina sabr qilishi mumkin deb aytgan ekanlar. Keyin agarda bu bilan ham mu'minlarni dindan, yo'ldan qaytara olmasalar, e, ularga dog popsa qila boshlaydilar. Xuddi Antokiya ahliga e, Alloh subhanahu taolo payg'ambarlarni yuborgan paytda, ularni da'vat qilayotgan paytda la in lam tantahu lanarjumannakum va layamassannakum minna azabun alim. Agar sizlar bu so'zlaringizni, da'vatlaringizni to'xtatmaydigan bo'lsangizlar, bizlar tarafdan sizlarni alam azob ushlaydi biza e, sizlarni toshbo'ron qilib tashlaymiz yoki biza tarafdan sizlarni alam azob ushlaydi deb turib do'q po'pisa qiladilar va hokazo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham shunaqa ko'p do'q po'pisa qilganlar hozirgi zamonda ham shunaqa chaqirtirib turib qo'l qo'ydirib hokazo do'q po'pisadan qilib ogohlantiradilar agarda mana shunga ham mo'min kishi sabr qilib o'z dinida turadigan bo'lsa endi hijrat qilib chiqib ketsa kutildi lekin agar shunda sabr qilib da'vatida davom qiladigan bo'lsa Bularning oxirgi choralari hammamizga ma'lum qamashlik e, va qamagandan keyin azoblashlik bo'ladi. Agarda mana shunga ham sabr qilib turadigan bo'lsalar, bularning eng oxirgi choralari o'ldirish bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Va la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Ular sizlarga qarshi jang qilaveradilar, sizlarga qarshi urushaveradilar, to'g'ri sizlarni dinlaringizdan qaytargunlargacha, agar qodir bo'lsalar, deb Alloh subhanahu taolo kofirlarning makr hiylalari haqida bizlarga xabar berdi. U kofirlar bizlarga qarshi nima uchun jang qiladilar? Nimamizga? Bizlarning iymonimiz, bizlarning dinimizga qarshi e, urushadilar. Agarda bizlar mu'min, e, haqiqiy mu'minlar iymoni qanchalik mustahkam bo'lsa, e, shu bu haq yo'lda qanchalik sabr matonat bilan turadigan bo'lsalar, dinida qanchalik mustahkam turadigan bo'lsalar, ularga keladigan imtihonlar ham, kofirlar tarafidan keladigan imtihonlar ham, fitnalar ham shunchalik kuchli bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan paytlarida, "Ey Rasululloh, insonlarning ichida eng ko'p imtihonlarga kimlar duchor bo'ladi?" deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar edilarki, "Al-anbiya va summal amsalu fal-amsal" فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه eng qattiq sinovlarga, eng qattiq balolarga, imtihonlarga payg'ambarlar duchor bo'ladi. So'ngra solihlar va solihlar shunga o'xshash shunday o'xshashlar. Har bir kishi o'zining diniga qarab turib imtihon qilinadi. Agar dinida mustahkam bo'ladigan bo'lsa, uning imtihoni ham kuchayadi. Agar dinda sust bo'ladigan bo'lsa, u ham shu dinga qarab turib sust imtihon qilinadi deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham mana shunday deb turib aytgan ekanlar. Bu kofir ahlining iymon ahliga qarshi e, adovat uslublaridan bo'lib, albatta e, mu'minlar hayotida bu nimalarga sabr qilib o'tishliklari kerak bo'ladi. Bu shunchalik sabrlardan e, ko'p sabrlardan bir sabrning turidir yaqindir u yaqindir habib kunlar yaqindir tushungan loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir xush xabarni oling nusrat yaqindir mo'minlar ko'p kutgan izzat yaqindir esmoqdadir g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir esmoqdadir g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir zoyi bo'lib topgan molu dunyosi ular uchun do'zax har vaqt yaqindir zoyi bo'lib topgan molu dunyosi ular uchun do'zax har vaqt yaqindir shahidlikka kimni tanlasa Robbim bebaxtki bunga jannat yaqindir shahidlikka kimni tanlasa Robbim bu bunga cennet yakındır, yakındır o yakındır, habib kunlar yakındır. biz gel ayık bulsak ajib kunlar yakındır, yakındır o yakındır, habib kunlar yaqindir biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yakındır. xabarni oling nusrat yaqindir, mu'minlar ko'p kutgan izzat yaqindir. Esmoqdadir g'alaba shabodasi, Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir. Esmoqdadir g'alaba shabodasi, Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir. Sinmoqdadir botil og'on yerida, bardam bo'ling unga zinnat yaqindir. sinmoqdadir botil og'on yerida bardam bo'ling unga zinnat yaqindir bu va'dalar sodiq zotning va'dasi shak shubhasiz va'da albat yaqindir bu va'dalar sodiq zotning va'dasi shak shubhasiz va'da albat yaqindir yaqindir u yaqindir habib kunlar yaqindir biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Davlat yaqindir, esmoqdadir g'alaba shabodasi. qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir